Jie priplaukė ežero krantą geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, tuo jau priešais iš kapinių atbėgo netirosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapūrusiuose ir niekas negalėjo nie grandinėmis jo surakinti. Jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti. Ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau? Saigdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs, išeik netiroji dvasia iš žmogaus. Jėzus dar paklausė, o kuo tu vardu? Jie atsakė, mano vardas legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė keulių kaimenė. Dvasios ėmė prašytis, pasiūsk mus į tas keules, kad jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko keules ir visa kaimenė apie du tūkstančius keulių ūmai metėsi nuo skardžių į ežerą ir prigėrė ežere. Tie, kurie jas ganė, įsibėgiojo ir davė žinę į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdinti demonų apsėstąjį tą, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie keules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė – Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs, ir visi stebėjosi. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minė ir sulaikė jį paežerėje. Šitą ateina vienas į sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį puola jam po kojų karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš pasko sekė gausiminę ir jį spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė prominę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jį savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant, kraujas jai nustojo plūdės ir ji pajuto kūnų, kad yra pasveikusi į savo negalios. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris Išėjo į priekį įsigandus ir virpėdama, nežinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami ir būk išgyjusi iš savo lygos. Jam dar tebe kalbant ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktė numirė kam begaišini mokytoje. Išgirdęs tuos žodžius Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, įskyrus Petrą Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, Kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokiasi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talita kum. Išvertus reiškia, mergaitė sakau tau, kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo dvylika metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitei valgyti.